Եթերում հայուհի ռադիոհանդեսի հերթական թողարկումն է։ Այս հաղորդաժամի հյուրն է Լիբանանահայ գեղանկարչուհի, հրաշալի արվեստագետ, երեք զավակների մայր Նանուր Քյուրումյան Հաջյանը։ Արմատներն այն թափից են, ծնողներն աչք են բացել Սիրիայում։ Ինքը ծնվել է Լիբանանում, երազում է տուն ունենալ Հայաստանում կամ Արցախում։ Ծանոթության առաջին պահից ինձ գերեց նրա աշխույժ եւ կենսուրախ բնավորությունը։ Եվ եթե երեք զավակները քովը չլինեին, կմտածեի, որ դիմացս անսպար երանդով ու ավյունով լեցուն օրիորդ է։ Հասիվ 30 տարեկան կկարծեի, բայց ապշեցի, լսելով, որ այդքան նկարչական կյանքի ընթացքն է։ Նկարել սկսել է 5 տարեկանից, իսկ 1 տարի հետո նրա կտավներն արդեն վաճառվում էին։ Առաջին անհատական ցուցահանդեսով արվեստասեր հանրությանն է ներկայացել 17 տարեկանում որտեղ ցուցադրված 42 նկարներից առաջին 4 շամվա ընթացքում 37-ն արդեն վաճառված էր։ Այս տաղանդավոր հայուհին առայժմ ունեցել է 7 անհատական ցուցահանդես, բազմաթիվ խմբային ցուցահանդեսներ, հեղինակ է 18 գրքերի պատկերազարդման, սրբապատկերներով զարդարել է հայկական երկու եկեղեցիների խորաններ։ Իդեպ վերջին 7-րդ ցուցահանդեսը այս տարվա մայիսին էր եւ նվիրված էր Մեծիտան Անկիլիկյոս Սուրբ Աթոռի լահակալ Արամ առաջին կաթողիկոսի ծննդյան 70-ամյակին։ Բարեկամներ, այժմ առաջարկում եմ տեղափոխվել մեր հյուրասրահ եւ մերձի մոտով ծանոթանալ երիտասարդ ու տաղանդաշատ հայրուհու Նանուր Քյուրումլյան Հաջյանի հետ։ Մեր զրույցի սկզբում փորձեցինք բարձր, թե ինչ է ժառանգել նա իր կերդաստանի կանանցից։ Ես չեմ դաշնալ իմ հորս մայրը, մահացած է, ես փոքր էի շատ։ Բայց մորս մայրը շատ աշխատասեր, ասկասեր, կձել եւ այլն ցիրկ չուներ, բայց օրնագեղ մենք Լիբանան, երբ որ գաբրեին շատ բادرազմ գլար եւ Լիբանան ագումբներում մեջ հայ դղակը գբահեին զենքով հայկական շրջանները։ Եվ իմ նենես նենեգս էին իրեն, իրենց հաց կփապտեր որ ճանոթենան ճիբալին եւ բահագություն ունեն։ Եմ ես դա հետ աշխատցնել։ Ես ես գսի էքս է նայն նանո մենք պետք է որ աս դղաներուն աս երդասարտներուն օգնենք, որտեղ աս երդասարտները մենք լուրջ ունենք, բայց իրենք մեզի գոփնեն, որովհետեւ մենք ան հայ ենք եւ իրենք կբաշխանեն հայկական շրջանները։ Հագարակը մենք Լիբանանի մեջ էինք, բայց մեր թաղամասեր ունեինք։ Աս հայկական սկացումը սկսած էր ցանելու արդեն անուղագի ծևով Եվ երբ որ դու աշխատես, ինքնաբերաբար գվարժվես աշխատելու քու ժողովրդի համար, իբրև հայ։ Վրաշուն ես բզիեի, բայց այդպես վարժվեցա դի տասյարագություն է։ Այսինքն այնասիրության առաջին հենց մայրական կողմով տապներ։ Այո։ Հետո իմ մամաս արդեն նույնը բիդեն է, վստահ նույնը բիդեն է։ Եվ նաև գբնտեր, որ մեր անունները զուտ հայկական լան, ջոշերը հայկականը լան ու դենք հայ մդիկ ենք հայերեն մդիկ չնենք թրքերեն նույնիսկ եթե սորվինք լեզուն չի վարժվին չախորժին չուրախանանք տնկական եղանակով եւ այլն։ Հիմնական հայեր որ մտիկ կնեն, բայց մենք կխուսափենք։ Ես օրինակ չեմ գնի, իմ զավակներս չեն դիված ոչ մեկ ֆիլմ թրկերեն։ Բացարձակապես Եվ ես երեք զավակ ունիմ, երեքն էլ անունները հայկական են՝ Միքայել, Մեղրի, Մերեցի, Թիդմամբ հայկական դրած են, որովհետև մեր մեր անունները պիտի ջանցվենք։ Անունը վերցուր հայտնի չէ որ Հայաստան, կամած-կամած կվարժվիս ուրիշ բաների մեջ, որ հայերենը օգտագործելու պետք չէ։ Դուք հավատում եք, որ մարդու անունը կոդավորում է նրա ներքին էությունը։ Ասենք անվան եւ մարդու էության մեջ կապ կա։ Անշուշտ կա։ Այսինքն դու եթե քո անունը չսիրես, եթե մեկը քեզի հարցնե, չես սեր, ուրիշ անուն լսես։ Ուրեմն պետք է մեկը իր անունը սիրե։ Ոչ թե ինձ ինքը սիրե, իր ազգությունը, իր պատկանելությունը սիրազելու համար։ Ուրեմն երբ որ դու անունդ հայկական է եւ դու գսիրես, ինքնաբերաբար դու քո հայը լալը գսիրես։ Ցայշպես, ասին դու փամը փոխանցես, որ դու անուղագից ես Անշուշտ, հետո ինչպես օրինակ երբ որ մեկը զավակ չունենար դղա գծնի սուրբի անուն գտնենք սյասի, ասի Ղարաբեր է, ալի Հակոբ է, ուրախանալ։ Սես Սուրբ Ղարաբերը ինձ դղա զավակ բերավ ուխտ գնեմ։ Ուրեմն աստեցություն մգա չէ, գապ մգա իրականության մեջ։ Աղջիկներին դաստիարակելիս եւ տղային Միքայելին դաստիարակելիս պահանջները նույնն են Ну մոտեցումները նույնն են։ Գրեթե այո, որովհետև հիմա ներկա դարուն աղջիկը եւ դղան գրեթե նույն կորձեր աշխատում։ Առաջվա պես չէ։ Առաջ աղջիկը ավելի դունը պետք է մնար, ավելի պետք է ամճտար եւ այլն եւ այլն։ Բայց հիմա աղջիկը նա նույն չափ ուսում գարներ, նույն չափ միջավայրի մեջ կմտնա եւ ես ասոր հետ եմ, այսին աղջիկը պետք է որ ունենա իրավունք գրեթե դու չափոն, ինքը պետք է որ փոխած հարկանք ունենա դու հանդեպ։ Երիկ մարդու հանդեպ ոչ թե վախ պետք է հարգանք ունենա, ագիդատեր բանեք, այս իրավունք ունենալը ինչու պետք է ունենա։ Որովհետև երբ որ Աստված դվավ դասը բատիրաները, չսա ասիգա աղջիկին համար եւ ոչ թե դողուն համար, դղան ուզածը կրնանել։ Փուչինա դապտան։ Երբ որ դասը բատիրաներ օրենքերը կրվեցավ պասուցնե, դրվեցավ թե աղջիկա եւ թե դողու համար, հավասար։ Գահասանը դաս իրակելիս դուք եք նույն սկզբունքով հավասար դաս։ Հավասար Աստված սա մի շնար, մի կողնար։ Չսավ դղուն կնա կողցիր կեզի համա մեղջունի, կնա աղջիկ մի կողնար դունդուն, մի շնար աղջիկան համապայ։ Հավասար է, արդար է, ուրեմն մենք այբրե մարդ արդար պետք է որ վարվենք։ Փոխակարս հարաբերությունը հարգանքի բաժին պետք է լինի, ոչ թե վախի բաժին։ Մայրերի մենաշնորն է դաստիարակությունը, թե հայրը նույնպես զբաղվում է երեխաների դաստիարակությամբ։ Ամեն մեկը իրեն ճաշտոն ունի Գարկ մփաներ օնակի ես իմ դողուսե չեմ գնա խոսիլ, պետք է իրեն հայրը իրեն փոխանցի։ Նույնն ալ ես իմ աղջկաս հետ գրնամ շատ մտաներ խոսի, որ հայրը չի գնար խոսի։ Երկուքն ալ երկուստեք հավասար բարդարանություններ ունին, որովհետև նախ իրենք մեկ մարմին երբ որ գլան, այդ կերպ որ զավակը միշտեղ կա, ուրեմն հավասար չափով ալ ստիպվածություն ունին։ Ոչ թե միան բարդագանվում, նախ ստիպված են ունելու այդ մեկը, որը իրենք աշխարհերին եւ դինեն։ Ինչ ապագա եք երազում ձեր երեխաների համար։ Ինչպեսին կուզենայիք տեսնել նրանց։ Անշուշտ ուզեմ papakim իրենց առաջնակարգ առողջություն, ուզեմ շատ ուսումը սիրեն, որբեսի լան բադիվ հայ ժողովրդին օգտագործեն ամեն մեկ վարդյան, սորգին իրենց ընտանիքի մեջ, որ իրենց ցույց կունան հայ միջավայրը, գուզենք ծանոթացնել իրեն ասկասիությունը, հայրենիքը, նաև սպիրկայության սերը, որը սպիրկի մեջ եթե զորավոր չլան հայերը, Հայաստանի չեն գնալ օգտակարել, նույնն հակառակը։ Մեկս մյուսը կապողջացնի։ Մեղեդի անունը։ Ես առաջին անգամ եմ լսում, որ Մեղեդին անունը ամուսինս ծրավ։ Սիրում եմ երաժշտությունը։ հա։ Մեղեդի, այո, ինքը գնվակ է, գիտար գնվակ է ամուսինս, շատ կսիր արվեստակետ տիպե գոգնե ինձի իմ արվեստի աշխարհիս մեջ դմասնակցի, այդ մեկը շատ կարևոր է, որտեվ եթե ինքը չուզեր, ինչպես ես այսքան ժամանակ դրամատրեմ արվեստի, չէ՞։ Հատկապես որ արվեստը ասում են շատ խանդոտ է եւ գրիվ ինքնանվիրում է պահանջում։ Այո, մայր, գի, նկարչուհի, որտեղ եք ձեզ ավելի լավ զգում։ Ամեն մեկ ժամանակ իր բանը ունի, այսինքն ըստի բազությունը, օրինակ չես կնար ցկել զավակը, երբ որ քեզի վետ ունի եւ եթաս նկարես։ Նաեւ նկարազարդելը իմ ոչումս է, իմ շնորհքս է, չեմ գնար մերցնել իրեն զավակի սիրուն համար։ Ուրեմն ամեն համարը պետք է ժամանակ գտնեմ։ Որպես նաեւ ամուսինիս, այսինքն աստված մեզի կարողություն դվեր է, որ մտածենք եւ համատրենք, պիտի համատրենք։ Ձեր տղամարդու մեջ ի՞նչն է գնահատում ամենից շատ ամուսինիս մեջ, որ ինձ շատ կսիրեր։ <laughs> Դա ամենակարևոր բանն է։ Իմ օգիս համար գբայքարի ճուզեր որ նեգ ինձ վնասացնե ամեն երանդով միասին դուն շինեցին շատ սիրաուժարորեն երեքած զավակ բերին Նաև որ այսօր ես խոսի եմ եւ ինքը չի գցավ գալ, ինձից եկեց որ ես կամ իմ զավակներով ամեն օր 3-4 անգամ երացային գնի գխոսի, ուր ես գնի, ինչրի լավ ես, ուրախ ես, այս ամենը լակրությունը հոգադարության նշան է, նաև սիրո նշան է։ Այսինքն պայման չէ մեկը ասի Յավրիգը սիրեր եմ, դարոդեր եմ, դեռ ասա քաներ չի գա մերկով։ Բայց երբ որ երեդակտիվի ինք լավ եք դու, հանկիստ եք, ուր հասակ ինչրի, ասի արդեն սիրում եք առնա։ Ինչպես եք ծանոթացել անչարեն, այսինքն ադանքը ես գտալ էի եւ ինքը ինձ դեսերը հետապնդեց։ Եվ եկավ դարիներ անցան եւ ադանքը փախտերաբեսին եւ ամուսնացան։ Սերեր առաջին հայացքից իր կողմից։ Ինքը դեսերը ինձ հերու են հավները իբր տիպս արդակին, ասին ինձ չգիտեր ես ով եմ ինչ եմ, դեռ չի երբ որ բխոսիս կետաս կուկաս համեմեուն ճաշակը եւ այլն, վարշության հարց կլա։ Այսինքն յանքը միան սերը չի փավել, մի վարժուի ստիմացին այդ հարկանքը որոշ բաներու մեջ ապրելագեր բնալ բիդի մասնակից։ Ապրում է սերն ամուսնությունից հետո։ Չէ՞ մենք սիրեցիք իրար, առանց սիրո չես կարող ամուսնանալ։ Անշուշտ պիտի ապրես կսիրես։ Չես կարող ապրես մեկում հետ, որ իրեն գադես, չէ՞, չասա կարելի բան։ Բայց անշուշտ միշտ զողողությունները պետք է որ լան։ Չի դնա որ կյանքը ինչ զողություններ է բառը։ Զողություններ։ Ասում են դժվար է ամուսնանալ։ Այո, շիտակ, դժվար է ապրիլած մնալ։ Այո, այո, ամուսնանալ մնալը շատ դժվար բան է, քանի որ ինքը ուրիշ ընտանիք է, ուրիշ վարվելագեր, ուրիշ ձեսեն։ Մնա մեր կողը ինքը անջարցի ջեբելմուսան նման իրենց սովորությունները նման դարբեր էին, մեր սովորությունները դարբեր էին Քիչմը պիտի փորձես հասկանալ դիմացին, ինքն քիչնա ինքը քեզի գահասկնա։ Գահարկես, եթե չսիրես ամեն ինչ, վնաս չունի, հեզասահ բինանսից որ ապրես կյանքը, չեն ամեն բարի ամի գտնես, իրան սխանես։ Այսինքն ամուսնությունը ամենօրյա զորություն է, աշխատանք է, զորություն է, բայկար է, այսինքն կարողանալ պահել, այն պահես, այո, տարիների ընթացքում ստեղծելս, այսպես նախանձախնդրորեն պիտի կարողանալ պահել, պահպանել եւ ամեն օր, ինչպես ասում են, խարույկի մի հայտ ավելացնել, որ խարույկը չհանցի։ Այո, դունին շինը դղամարդն է բադերը գինն է։ Եթե բադերը փլին, դունի մեջ զավակ չի մնար։ Չես կարող ապրեցնել դունը սույնով առանց բադի։ Դունը առանց զավակի լավ չէ։ Ուրեմն ամենն պետք է։ Ամուսինը գակմփաներ պիտի համբերե, գակմփաներ գինը պիտի համբերե, հոսանք գուկագանսի, ընտանիքը գմնա։ Իսկ համախու բնավորության մեջ ինչ չեք ընդունում։ Տավաճանություն, մերժել լսել գնգան որ արդյոք ինչ է իր գաղափարը բնտել ինձ ինքը միշտ հարադևորեն բայց նաև դիգուն գանքնել եւ բաշխանել բաբանել օդարները այսինքն ոչ թե լա անհոգ շատ փացագայով անդարբեր ձյուլ հայույող, այսինքն մտնոլորդը խանգարող վեճ էլ է Էրիկ Մարտը, այսինքն որ ինքը Էրիկ Մարտը գրնա իրավասություն ունի ամեն ինչ անելու եւ գինը պետք է որ լեզը ինքը խանգարի ընդամիկը, չէ՞։ Այսինքն մտնոլորդը շատ կարեւոր է սահմանդվում է կին տղամարդ հարաբերություններում, այսինքն չի կարելիներ կան չի կարելին անել ինչ որ վնաս պիտի դա ընտանիքին գործանումին համար վեճևորն են։ Գախում ունի ամեն անգամ բարակամը գլան։ Մինչև այնադեմ, որ աշխատանքը ընտանիքին բահբանության համար լավ է, ուրեմն սահմաններն ա լավ են։ Եթե սահմանները դքանցվին, երբ որ ընտանիքը սկսավ քանտվելու, ուրեմն սահմանը դքանցվեց, ընտանիք չի մնաց։ Եթե ընտանիք չի մնա, մշակույթ չմնա, մշակույթ չմնա, ժողովուրդ, ժողովուրդ չմնա, երբ չի մնա, վերջանաց գցուլիս։ Ամեն իրար հետ կապ ունի։ Եթե խոսելու լինենք 21-րդ դարի հայու մասին, ինչպիսին է կուզում տեսնել նրան, ինչպիսին բոլորս էլ դերություններ ունենք, մանր ու մեծ դերություներով հանդերձ, ամենայն դեպս այն իդեալական հայուհին, որը պիտի կարողանա 21-րդ դարի մարտահրավերներին դիմակայել։ Այս հարաճտիմության, այս նորացեղության պետք է հայուհին օգտագործե իր մշակույթը իբրև միշտ նորացել մշակույթ։ Գնանք վերարտադրել մեր հինեն եկած մշակույթը նորացելության մեջ օգտագործենք, որովհետեւ սկանք որ մենք ունենք հարուստ մագարտավոր մշակույթ եւ պետք չէ որ մոռնանք, պետք է օգտագործենք հիմա ներկայիս նաեւ։ Քիչ մտավելցնենք նոր բաներ, բայց հիմքը նույնը կմնա։ Հավարտը։ Իսկ ավանդապաշտ։ Ավանդապաշտ բայց միշտ հետևելով հարաճտիմության ոչ թե ավանտավաշ եւ հոն մնանք եւ հոն վերջացավ գած ոչ գած չի գա ավեցնենք գալիքը կառուցելով այ այ զորավոր հիմին վրա ավեցնել հարգերը եւ հասնել շատ բարձր եւ վերջում ձեր մաղթանքները մեր հայուհիներին մախնեմ որ ամեն մարդ իր ցիրկեն որ մեկ ակին որ մեջ է եվրոպական ամերիկյան ֆրանսական արաբական կարևոր չէ նույն հիմով նպատակով աշխատին որ տասյարագեն եւ մնան իրենց տասյարագությամբ հայ նաեւ մեր ուժերը միացրենք Հայաստանի Եվ փորձենք նաև վերադառնալ մի քիչ Հայաստան։ Այսինքն ես գուզեմ ունենալ հողդ ու Հայաստանի մեջ թանկ երթանք, որև չենք իրեր, մենք բանտուղտ ենք, օդարագան ենք ուրիշ շրջաններ մեջ և չենք իրեր մեզի եկ կհանեն ատտեղ են։ Գոնե մենք արմատ ու պրիեղն ունենանք Հայաստանի մեջ, երբ որ դու ստապեն մեզի ուրիշ երկիր ենք ակեմ։ Ապրենք մեր հայրենիքի մեջ։ Կարող է հետևե դուք վերադառնաք Հայաստան, այո, այո, ոչ թե վերադառնաք, այլ դառնաք։ Դառնանք, այո, որովհետև այս վերջին դեպքերը, որ եղավ Սուրյո մեջ, ինչպես հարվածեցին հա, հայերը Սուրյո մեջ, հարվածեցին Կեսաբի մեջ, նույնը ուրիշ ցևով գբադայի գոր Եվրոպայի եւ Ամերիկայի մեջ, հոնդերը գկայքային գոր բշագույտը լեզուն, տարբեր ցուլումի, տարբեր օկտագործումներ կա։ Ուրեմն պետք է որ անպայման կապը ստեղծվի, որովհետև ես կհավատամ, որքան որ ես հայ դիսկամ լիքանանի մեջ, ես այսօր դարբեր դիսկամ որ հոստեղ եմ տարբեր, ասենք ինքնավստահություն, քաչությունը, բարդություն, բանը գասիկ, չէ՞։ Հոստերը գալիս է, ես հոս ձներ եմ, հոստերը իմս է։ Այդ սկացումը շատ կարևոր է։ Ուրեմն, եթե մեկը արիթ ունի հող ունենա, բստիկ հողը Հայաստանի ո՞ր մեկ շրջանի մեջ։ Այսինքն արդեն մեծ մեծ արժեք է, քանց է արիթը ինձ համար։ Բիդիկան դիտ այդ իման վրա աշխատի։ Եկեք, եկեք բոլորը։ Որտեղ ահակին լեցուն հողամասեր գա բարաբեջ կեղեցիկ բնություն, առողջաբանական օդ, Մեղք է որ բարակ մնա այսպես։ Պետք է որ կան կոնսերտ։ Եթե հայրենիքը շնացվեք։ Այո։ Շնորհակալություն։ Հաջողի հետաքրքիր զրույցի համար։ Հիշեցնում ենք եթերային ձերուղեկիցը Արցախի հանրային ռադիոյի հայուհի ռադիոհանդեսն է։ Մեր հյուրն է Լիբանանահայ գեղանկարչուհի Նանուր Քյուրոմլյան Հաջյանը Բացում ենք մեր հանդեսի երկրորդ էջը, որտեղ կփորձենք բարձել, որն է համարվում ամենադժվար փորձությունը գեղեցիկ սերի ներկայացուցիչների համար։ Գիտնականները ողրել են, որ այդ փորձությունը կանանց բնավորությունն է։ Բան այն է, որ գեղեցիկ սերի ներկայացուցիչները գրեթե չեն կարողանում վերահսկել այն, ինչը նրանց համար լուրջ խնդիր է։ Գիտնականները պնդում են, որ անվերահսկելի տրամադրությունը կապված է մի շարք պատճառների հետ։ Դրանցից մեկը կանանց գլխուղեղի յուրահատուկ կառուցվածքն է։ Հենց դա թույլ չի տալիս առանձին ակտիվ նեյրոններին ազդեցություն ունենալ գլխուղեղի կեղևի վրա։ Արդյունքում կանանց տրամադրությունը կարող է փչանալ նույնիսկ մեկ հասարակ բացասական հիշողությունից։ Այս բարագայում թեթևություն կարող է գալ լացից կամ զայրույթն ուրիշի վրա թափելուց։ Կան նաև այլ գործոններ, որոնք անդրադառնում են կանանց տրամադրության վրա։ Դրանցից մեկը քրոնիկ անքնությունն է կամ հոգնածությունը։ Որպես կանոն, եթե կինը մշտապես աշխատանքային վայրում է, իսկ տանը միայն կենցաղային գործերով է զբաղված, ապա նա ժամանակ չի ունենում արդյունավետ հանգստի, զվարճանքի, խնամքի եւ այլնի համար։ Այս ամենը կարող է հանգեցնել նյարդային խանգարումների։ Հաշվի առնելով այդ ամենը, մասնակիցները կանանց խորհուրդ են տալիս վատ տրամադրությանը ավելի թեթև վերաբերվել։ Մասնավորապես այն չպետք է մշտապես տևի, այլ պետք է լինի անձրևի պես, գա և շուտ անցնի։ Հայուհի ռադիոհանդեսը եզրափակում է «Կատակում են մեծերը հումորի էջը»։ Մի անգամ Բեռնարդ Շոուն հայտարարեց այն մասին, որ բոլոր կանայք ծախու են։ Այս իմանալով Անգլիայի թագուհին նրա հետ հանդիպման ժամանակ հարցրեց. «Դա ճիշտ է, պարոն, որ դուք պնդում եք, թե բոլոր կանայք ծախու են»։ «Այո, ծերդ գերազանցություն»։ «Ես նույնպես» բարկացավ թագուհին։ «Այո, ծերդ գերազանցություն»։ «Դուք նույնպես»։ «Եվ որքան արժեմ ես»։ 10000 ֆունտ ստերլինգ պատասխանեց նա։ Այդքան էժան հա, զարմացավ Թագուհին։ Տեսնում եք, դուք արդեն սակարկում եք, ժպտաց դրամատուրգը։ Այսքանը ավարտվեց հայուհի ռադիոհանդեսի հերթական թողարկումը։ Ձեզ հետ հանդեսի հեղինակ եւ առող Մելանեն Լոնյանն էր, հնչյունային ռեժիսոր Ռոմելա Պետրոսյան։ Կհանդիպենք։ Thank you.